Mi nismo uspjeli e, završiti sve ovu, ovu kompletnu cijelinu kako smo bili naumili, jer nismo imali dovoljno ni vremena. Inša Allah, mi ćemo pokušati da a, ono što nismo odradili do kraja, stavimo u našu skriptu, kao i ostala braća iz ostalih predmeta, pa ćete inšala pomoć naći u skripti ili čak na kasetama na nekim prigodnim predavanjima mogli bi uzeti ove lekcije koje nismo završili izvući pouku. Recimo, nećemo uzeti interesantne, interesantne izvući pouke i smrti poslanika Salova Vesela, međutim mi to danas nećemo, nećemo uzeti. Ili osvajanje Meke, njegov govor na oprosnom hađu i tako dalje. E, međutim, zbog naše opreznosti i zbog onoga, zbog okruženja u kojem mi živimo, ja sam našao za shodno da danas dovršimo lekciju o munaficima. Munaficima i njihovom negativnom utjecaju na, islam, odnosno na islamski džemat. Jer, e, kako kaže Hasan Basri, od nifaka niko ne strahuje osim mu'min. A od njega niko nije siguran osim munafik. Dakle, svaki vjernik, svaki musliman mora strahovat od toga. Jer, e, kako prenosi jedan ashab koji kaže, znao sam 30 ashaba koji su se, dakle, imenom i prezimenom, koji su se bojali nifaka, koji su se bojali munafiku. I znamo da je, da je radijallahu ta'ala, imao spisak, spisak ljudi kojemu je poslanik sa selem povjerio spisak munafika, pa ga je čak i Omer radijallahu ta'ala pitao, jesam ja na tom spisku jesam ja, bojeći se da taj Omer kome je Resul sam obećao ženu. ali pitao je sam ja na tom spisku i kaže kasnije, kasnije kada, bi, kada je Resul sam umro, Omer je pratio Huzeifu, kome je bio otiđi na ženazu i Omer bio otiđi na ženazu. Kome Huzeife ne bi klanjao ženazu, ne bi mu ni Omer klanjao ženazu, jer je znao da je da je on sa spiska, sa spiska munafik. Dakle, zbog toga ćemo za okružstvo u lekciji vidjeti kako se poslanik sallallahu borio s tim i kakve nam je smjernice ostavio, jer zaista mi živimo u jednom teškom halu, u jednoj teškoj situaciji, kad dušmani sa svih strana pokušavaju da ubace smutnu naš sat da razjedine muslimane, koji su onako slabi i mi smo tek u povoju, ova naša sahva, naše buđenje, tek je u povoju. Dakle, mi smo tek starkali, ali alhamdulillah, Allah je dao rezultate. Allah je dao rezultate, iša zbog naše odlučnosti, ne zbog toga što, što smo mi nešto puno dali od nas, nego Allah je milosti prema, prema ovome umetu, i onaj, samo kad čovjek iziđe da poziva u Allahu vjeru, kad se javi takav insan, makar sam bio, Allah će ga podržati. I oko njega će se okupiti skupina ljudi. A mi znamo da, da će biti poslanika koji neće imati ni jednog čovjeka na, na sudnje dana. Čitav, dakle, kao poslanik nije imu. A mi, s tolikim grijesima, s tolikim slabostim nedostacima, iziđeš na ulicu ili držiš des bilo gdje, ili u školi, ili na fakultetu, ili, e, ili u svojoj firmi, ljudi te prihvati. Ljudi te prihvati. Alhamdulillah. Dakle, govorit ćemo o početku, o početku nifaka. Poznato je da se munafici ne spominju u Siri u mekanskom periodu. Zašto? Zato što je mekanski period bio sav u znaku iskušenja. A kad su iskušenja u pitanju, onda tu, tu, tu nema munafika. Jer munafik ne može izdržati tu. Jer znamo šta je nifak. Nifak je dakle vanjsko pokazivanje vjere, odnosno islama, a je kufra u prsima I kad treba izvršiti neku Allahovu naredbu, on može klanjati s tobom. To nije uopšte teško. Može čak i posliti. Ali kad treba nešto žrtvovati za Allahu vjeru, kad treba govoriti o jedinstvu muslimana, kad treba podmetnuti leđa, onda on nije spreman na to. Onda on radi na sve moguće načine da, da pocijepa sa. I Allah Želešanuhu govori u Kur'anu u suri Anfal 49. ajetu إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ضر هؤلاء دينهم kada su munafici i oni koji čija srca bila bolesna govorili, govorili, ove je obmanula vjera. Kaže Sejid Kut u pogledu ovoga ajeta o munaficima i koji čija srca bolesna, kada to je skupina onih koji su prihvatili islam još u neki. I tako kaže mi Kefir u svom tefsiru, prenoseći određene predaje. Dakle, bilo je nekih ljudi iz plemena Kureš koji su prihvatili islam, ali se akida nije učvrstila u njihovim srcima. I onoga dana, kada su muslimani izišli na bedu, Allah Đelešanuhu je šta, šta uradio? Umanjio skupinu muslimana još više, svakako glama, a umanjio još više u očima mušrika. Pa su ovi izišli na dan vedra, ti muslimani slavi akide, i kad su vidjeli mali broj muslimana koji im se još učinio manji, rekli su ove je zaista obmanula vjera. Pa jer toliko, toliko se, se činilo malo, bran, malo, skupina. Početak okupljanja, kada je Resul sallallahu alaihi sallam ušao u Medinu, pa sve do bedra, u munafici se nisu otvoreno pojavljivali i oni su bili jedan tabor, a to je tabor mušrika. Tabor mušrika koji je prevodio Abdullah Nubeji. I oni nisu drugačije nazivali. Nisu. E, I oni su bili jasni. Također židovski tabor je bio jasan. Osim rijetkih pojedinaca koji su se ubacivali kao špijuni muslima, muslimanske redove. Kao što kaže Allah e, i kažu neki od njih, od Ehlu Kitabija, pri svojim pristalicama, primite islam početkom dana početkom dana, a krajem dana ga odbacite. Ne bi li se oni povratili. Dakle, izigrajte se na taj način s time, jer oni će, oni koji tek prihvate islam, vidjeti, jer židovi su evo kitab, oči knjige. Oni znaju o, o poslanicima, znaju o, o dunjalku i heretu, znaju o vjeri, sve. Ali, znači, kad je oni prihvate pa i odbacite na kraju dana, onda, znači, u tome, da na taj način stvoriti, stvoriti Dakle, munafici se pojavljuju tek nakon velikog triumfa, triumfa na bedru, Abdullah ibn Ubej, mi znamo da je njemu bilo obećano vođstvo Hazređa i kraljevska kruna koju je trebao da ponese, kao vođa njemu. Međutim, poslanik veselemu je to poremetio. Njegov dolazak je njega bačio, bačio u čošak. I on nije mogao to da trpi, izgaro je iznutra. Nije mogao, nije imao snage da se suprostavi poslaniku veselem otvoreno, a nije htio da se pokori Allahu i da se istinski posvjeti posveti islamu kao musliman i zato je stalno radio protiv poslanika sallallahu alaihi Prvi slučaj iz kojeg ćemo izvući pouke jeste slučaj sa plemenom Benu Kajnuka. Kada su muslimani pobjedili na Bedru, to je munafike razjedalo. To je uništilo. I škovali su spetke kako da to, da to šta da urade. Pa e, mi smo spomenuli taj slučaj, kad se vratili iz Bedra, šta su rekli e, e, židovi? Kada su rekli židovi i munafici, lako vam je bilo s njima. Vi se niste pobili s pravim istinskim borcima. Dakle, to su rekli židovi, židovi onaj Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, i onda se desi jedan događaj. Oni su otvoreno najavili rat. Najavili rat poslaniku sallallahu alaihi wa Tada poslanik se sve to presutao. Presutao. I Allah žena objavljuje ajete. Dakle, reci nevjernicima, bit ćete pobjeđeni i u džehennem, u džehennem strovaljeni i bačeni. Dakle, najavljuje tu pobjedu, pobjedu Islama. I objavljuju se kuranski ajet i sure Majde, gdje Allah Žešanu kaže, o vjernici, ne uzmajte za zaštnike jevreje i kršćane, oni su sami sebi zaštitnici, a njihov je i onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati. Allah istinu neće ukazati na pravi put ljudima koji sami sebe nepravdu čini. Eh, dakle, ti ajeti su obrani povodom munafika. Abdullah šta je uradio kasnije sa veselom? Znamo da je jedna žena muslimanka otišla pleme Benu kainu, kaže da su bili jako, jako bogati ljudi. Bili su kovači, e, imali su onaj stručnosti određenim zanatima i tako dalje. Imali su dosta svojih, oko 600 svojih naoružanih vojnika bili su poznati po svojoj hrabrosti. Pa jedna žena muslimanka otišla jedan dan u njihovo pleno u njihovu ulicu, u njihovu da kupi nešto, bila je pokrivena. I onda, onda su židovi se smijavali s njom i tražili su da ona skine hijab, da im otkrije, da im otkrije lice. Ona nije na to pristala i kada je izlazila iz dućana, jedan je stao na, pošto, je, pošto se vukao onaj, onaj dio maramena jedan je stao na to, ona to nije primijetila taj kraj, pa je otkrio, pa je otkrio dio tijela. I onda je truja musliman i ubio ovog židova. I normalno da su židovi skočili i ubio ovoga muslimana. I to je bio povod za bitku protiv plemena Benu Kajnuka. Pa Resul sallallahu alaihi wasallam je opsjedao 15 dana sa sahabima njihovo njihov, uporište i taman kao se trebali predati, u stvari predali se, bitka izgubljena, dolazi Abdullah ibn i upetljava se, upetljava se ovdje i kaže poslaniku sallallahu alaihi wasallam, zar ćeš, ostavi moje, ostavi moje saveznike. Oni su me branili, oni su me štitili. Oni nikome, oni nikome zlo ne čini. Nemoj da ih ubijaš. Pogledaj, to su, to su dobro i tako dalje. se se okrenuo od njega i rekao, bježi od mene. On je stavio, pogledaj on je stavio svoju ruku u njegov džep. Džep njegove košulje i se sada mu govori, ostavi me, pusti me. E vallahi, nećete pustiti, nećete pustiti, nećete svoju ruku iz, iz svog džepa, dok, i, dok ih ne oslobodiš, dok ne, ovaj, ne pomiluješ ove moje savjezne i poslanik sallallahu ve sellem je pristao Pristao Dakle, ovaj stav je zaista čudan i nezamisliv u islamskom društvu. Dakle, on se već izjasnio, javno izgovorio riječ šehadeta. I islamski sav se nije sačuvao vraća ovakvih ljudi od početka do danas. Način ophođenja jednog muslimana prema poslaniku sallallahu prema vođi, prema vođi džemata, prema emiru, prema, prema onome ko predvodi taj džemat, prema alimu, zna se kakav treba da bude a posebno prema poslaniku sallallahu alejhi Kakav je odnos? Slušam i pokoravam se. To je odnos prema poslaniku sallallahu alejhi Sti, poniznost, pažnja i tako dalje. A ne ispoljavanje samo svog mišljenja. Stalo jasna stvar, ali ti uvijek imaš nešto da kažeš. Ne zbog toga što imaš nešto reći, nego samo da bi eto bio u centru pažnje, da bi ti nešto rekao. A poslanik sallallahu je svakako davao po on nije bio takav čovjek da nije slušao mišljenje. Davao je svaku mogućnost da se izrazi na šuri da iznese svoje mišljenje. Ali ova je, ovakvi ljudi su, ovakvi ljudi su i pored toga tražili više i pokazali su svoj nifa. Pouke koje bismo mogli izvući iz ovoga slučaja, braćo, jeste osuda svakog vojnika ili svakog pripadnika određenog džemata ili i e, nižeg stepena vođstva koje se suprostavlja, koje se suprostavlja odlukama, odlukama vođstva u džematu, odlukama pravnog vođstva u džematu ili vođstva u jednoj državi. U jednoj državi, ako je ta država islamska država. I takvi ljudi, često puta, dakle, oni koji stalno imaju nešto da kažu, koji stalno hoće da stvaraju, da stvaraju i nerijet u redovima, oni koriste često puta svoj materijalni položaj. Imaju novac, imaju bogatstvo. I onda okupljaju po sebe druge ljudi. Ti oformio džemat. Taj džemat je jasna stvar. Zasnovan na Kur'anu, na sunnetu. Ali se nađu oni koji imaju novac, imaju nekakav utjecaj politički i tako dalje, u društvo i onda iskoristi to da bi, da bi, da bi i da bi, neko, da bi, da bi stvorio novu grupu, novu, novu, formaciju. To su dakle opasne stvari. I takvi ljudi liče na Abdullah ubeja Dakle, mi ne kažemo za da su to oni, da su, da su oni kao on. Ali liče ima, to je ta osobina koju on, koju on ispolio Međutim, Allah je, alhamdulillah, nas, nama pokazao i ukazao na istinski primjer pravog mu'mina kao što je bio Sa'id ibn vani I on je bio saveznik bolji saveznik sa, sa, sa Benu Kajnuka od Abdullah Ali šta je rekao? U ime Allaha Đalešanuhu ja ostavljam, te saveznike, ne mogu imati mušike za saveznike i odričem se tog savezništva s njima, a prihvatam poslanika sallallahu alaihi ve sellem. To je jedno. Druga stvar, također islamski vođa, vođa jednog džemata ili vođa države, jemir i tako dalje, ne smije zauzeti stav, da on sam zauzeti stav koji je suprotan džematu. To su, to su neki islamski propisi koji se mogu izvući iz ovoga događaja. Dalje, tako je postupio Abdullah ibn Ubej i poslanik sa selem sa njim postupio onaj kod Benu Kajnu. Dalje, na Uhudu. Na Uhudu vidimo, spomenuli smo to, samo ćemo usput spomenuti ovdje. Dakle, on 30 svoj, 300 svojih sledbenika odvodi sa Uhuda. Pa I poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje kod Banu Kajnuka prihvata njegovo mišljenje. Na Uhudu ne prihvata njegovo mišljenje. Jer rekli smo da je on bio zato da se ostane u Medini poslanik Veselem je prihvatio mišljenje ashaba, nije prihvatio njegovo mišljenje. I sad poslanik Veselem zauzima drugačiji, drugačiji stav. Abdullah ibn Ubej odlazi sa trećinom sa a, 300 vojnika, međutim nije to samo problem. Nije problem što obavlja trećinu vojske, nego je problem što je on unio nerijed. Što je unio nered i Allah govori u sudi, ali Imrana mi smo citirali te ajete, kad smo izvlačili pouke iz, sa Uhuda, iz bitke na Uhudu. Dakle, jedni su ostali tu, ali su stvarali nerijed a drugi su otišli s njim, drugi su otišli s njim i opet širili, širili glasine protiv, protiv muslimana. Stav poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema Abdullah se dakle sad mijenja. Prvi put je prihvatio poslanik sallallahu alejhi ve sellem mada je bio drzak, ali je prihvatio. Pogledajte, braćo, ovdje zaista moram iznijeti po. Pored te drskosti, poslanik sallallahu alejhi ve sellem prihvata njegovo mišljenje. Zašto? Da bi ga pridobio. Da bi ga pridobio. Poslanik sallallahu ide na to ne bi se pokajao. I on, i njegovi sedbenici, kad vide oni kako je on lijepo postupio sa njim, reći će, pa zaista nije fir, Nije fir, nema smisla. On toliko pošten prema nama. I vidi se da je iskren, vidi se da nikome ni trunku zuluma ne čini, niti nepravde, pa, po, se u okrilje Islama. Međutim, tako se nije reći. Tako se nije Zato poslanik sallallahu alejhi kasnije ne prihvata njegovo mišljenje i isključuje tu skupinu čisti skupinu, čisti sah muslimana od takvih ljudi. Makar je bilo ne znam koliko, jer oni nisu bitni. Bitnije je sačuvati princip, princip islama, nego imati takav, takvu zbrku u redovima koji će, koji će ti stalno, stalno biti nasmijeti. I ovo je Allahova milost. Ovo sranjivanje munafika je milost sranjanja Allaha Đalešanu. Poslije toga munafici, dakle, posle Uhuda rade i Rade i tajnu i pripremaju, pripremaju nove svetke protiv poslanika, sallallahu alaihi Zato ćemo i vidjeti. Zato ćemo i vidjeti prilikom pohoda na Benu Nadir, kada je poslanik sallallahu alaihi ve napao pleme Benu Nadir zbog njihovih spletki, zbog njihovih, zbog njihovih zavjera, Allah dželle govori to u suri Haš. U suri Haš se spominju spominje taj slučaj. E, I protjerao je, šta su rekli oni? Šta su rekle, rekle, kurež, e, rekli e, židovima? Ne bojte se, mi ćemo biti s vama. Mi ćemo vas podržati. Pogledajte Na Uhudu otvoreno izlaze. Ovdje sad kad vide da ne, i snage, sad se povlače u, zmi, u rupe i onda otuda, otuda polako svi. E, ako vas protjeraju, u suri, u to ako vas protjeraju, mi ćemo s vama izići. Ako se budu borili protiv vas, i mi ćemo biti s vama. Međutim, to se nije desilo. Oni su se nakon šest dana predali i poslanik sa sada naređuje im da se isele, da se istrate. Dakle, nije htio da je ubija, nego morate se iseliti, nemamo više mjesta tu, u blizini Medine, i iselila se većina se iselila u, na Hajber, na Hajber pokupili svoje stvari i srušili su svoje kuće svojim vlastnim rukama i, zap, zapalili. Dakle, sura Haš je objavljena, objavljena tim povodom i povodom munafika i njihovog odnosa, odnosa prema, prema njima. Dalje, Kur'an dakle stalno slazi i obilježa i, i, i otkriva i sramoti munafike, ali pored toga, ali pored toga vraćao, Islam im daje mogućnost. Islam je dajem, Islam ostaje ta nit, jer oni su izgovorili šehadet. Islam ostaje još ta tanka nit koja još uvijek može spojiti, spojiti se muslimana. Pogledajte mudrosti ovdje, dakle, poslanik se ne ubija, ne protjeruje, ne, ostaju oni tu. Jer njihova igra, na, ti igrači na žici su otkriveni. Nema šta. Osramoćeno njihovo javno ispoljavanje islama, a, a tajenje kufra. Međutim, ostaje još ta tajna nit i mogućnost da se pokaju, a nema druge šanse da dođu u saf muslimana osim istinske taube i ostavljanje svega onoga, svega onoga što su radi. Zatim, munafici na Ahzab, i o tome smo govorili kad smo govorili o, o bici, na Hendeku, kako su se oni ponašali i kako su se podijelili u tri skupine. Prva skupina, oni su učesnici bitke, ali pred, eh, pred naletom mušrika i velikim iskušenjem njihov iman biva potpuno srušen i uništen. I otkriva se ono što je u njihovim dušama. Dakle, u Siriji se čak spominje slučaj, kako jedan od njih rekao, Muhammed nam obećava, Perzijsko i Bizantijsko carstvo, a mi nemamo, mi nemamo gdje obaviti nuždu, ne smijemo izići od straha, obavimo na njima. Dakle, ovo je govor utopljenika koji se drži, drži za slamu. Kod muslimana to se ne može desiti. Druga stvar, oni koji su govorili naše su kuće nezaštićene. To je druga skupina. I travno poslanika sa da odu. Oni su također bili učesnici. Naše su kuće nezaštićene. Sad ibn Muaz dolazi poslaniku sallallahu i kaže možda bi ih poslanik čak i pustio. Kaže Sad ibn Muaz ja Rasulullah ne dozvoljava im Ne dozvoljava im vallahi I nikada, i nikada nisu bili s nama ni u jednom ovakvom iskušenju da nisu tako pustili. A mi smo, naše su kuće nezaštićenije nego njihove. <laughs> Nego njihove. Nego oni samo hoće da se, samo hoće da se, da se izvuku. I zaista je bio u pravu sad, sad ibn Muaz, E, nju možda i sigurno je šteta što čak i da, i da ostanu, šteta je od njih veća, veća nego korist. I treća skupina onih koji su izdali poslanika sa osam i ostali u svojim, svojim, svojim jazbinama. Ovdje, možda, ovdje želimo reći, braćo, da nije problem strah. Oni su pokazali svoj strah u svim bitkama. Što ne znači da, što ne znači da mu'min, da muslima nema straha pred neprijateljem, da nema straha u da to, i da to, to ne, ne osjeća. Međutim, kad taj strah prouzrokuje rušenje imana. Dakle, strah, neprijatelj pred tobom, borba, što noge podrhtavaju, što čovjek osjeća strah, ne, često puta se najveći mumini mogu zatresti takvim iskušenjima. Ali iman ostaje, on se ne može potresti. On ostaje. Dakle, nema u tom strahu kazati, e vidi, pa šta nam je običao poslanik, plaža nam je I obmanu nam, se. nas, ili ovako. Neće nikakvom iska duša to pomisliti. Nego Allah je istina, nego poslanik sa selem je istina, a je istina, ono što je s čime poslanik to je, to je istina, makar se ti treso ne znam koliko. Dakle, može doći takva situacija, dakle, ovo želimo da napomenemo ovdje, često puta smo strah mu napika. Ispada da mumini nemaju straha. Imaju straha, ali to ne utiče na njihov iman. Jer strah koji ruši iman i briše ga iz prsa, to je opasna stvar. To je dokaz da imana nema u srcu, da se on nije, da se on nije ustabilio. Sljedeća, sljedeći događaj s monaticima jeste događaj sa Benom Mustalik. A kako se desio taj događaj? Poznato je da, da je ovaj vođa benom ustalika najavio da će napast poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je opremio vojsku kad je to čuo, provjerio je vijesti kad je to čuo, opremio je vojsku i krenuo na benom Mustalik. Pored toga imao špijun koji je bio došao da provjeri kako se muslimani opremaju ubijanje. I kad su to čuli ovi, iz Benu Mustalika, njihovi saveznici, saveznici su ih izdali i oni su sami se predali kad nema, nema ništa Tako da, da nisu, da nisu, da nisu naj, uspjeli ništa uraditi. Nakon toga, Resul sallallahu alaihi se odmara sa svojom vojskom. Odmara se sa svojom vojskom na jednom bunaru, koji se zove El Mureisi, dakle, to, ime, to je ime jednog mjesta koje se zove po, po, po jednom bunaru koji je tu bio. I dolazi do sukova dolaze do sukoba, dakle odmarali se, vratili se iz bitke, muhađi i sarije sjede tu, pa i odlazi Džahđah el-Gafari, Omerov, Omerov sluga, odlazi na taj bunar, a isto tako i Sinan ibn Wahb, el-Džuhen, dolaze na izlo i nešto su se posvađali tu, na tom bunaru, ko će prvi zahvatiti vode i tako dalje, se, Šeitan je ubacio, ubacio spletku, i onda je Žahšah udario, udario Sinana. Ovaj je povikao o Ensarije, o Hazređovci, ustani priče što mi ovaj radi. Ovaj je pozvao mu Hađe u pomoć i onda su sukali sabu. Dakle, vratili se iz bitke protiv, protiv nevjeri, protiv, protiv uh, židova, pobjedili. I vidimo ono ide pobjeda za pobjedu. I dolaz, došli da odmaraju i odmah šeitan ubacuje I kad su isukali sablje, kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, zar ćete, zar ćete se ponovo vratiti u nevjerstvo i u džahilijet, a ja samo. I vratili su, vratili su sablje u korice. E, eh, to je iskoristio, to je iskoristio, kad je to vidio, uh, Abdullah ibn Ubej, to je bio njegov posljednji trzaj. Posljednji trzaj, posljednji pokušaj da nešto uradi protiv muslimana. Šta je rekao? U tom društvu je bio Zaid ibn Erkam, mladić od 15 ili 16 godina, na kojega E, Abdullah ibn Ubej sa grupom od deset svojih munafika uopće nije obraćao, obraćao pažnju. I rekao je, pogledajte, šta se dozvolilo? Oni, na, oni vas još i napadaju, a vi ste im dali utočište. Tako mi Allah da, im, da ih protjerate, da im ne, da im ne dozvolite da, da dođu, da se vrate, morali potražiti drugo mjesto. Morali, kaže, oni su poput one poslovice, kaže, tako se ponašaju u hrani psa da bi te kasnije ujeli. Na, da ne, <clears throat> tako mi Boga, ako se vratimo u Medinu, sigurno će jači iz nje slabije. Sigurno će jači iz nje slabije. I vi ste sami sebe da u situaciji i tako dalje. što je govorio o, o imunaticima iz Hazređa da bi ih podstakao na to da istiraju muslimane, da otkažu poslušnost poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Ovaj mladić, Zaid ibn šta je uradio? Pogledajte, Dijete. Kad mu na njega nisu obratili pažnju, znamo onda da koliko je vredio kod njih. Međutim, kao mu'min, zaista je vredio puno. On je sletke mu munafika. Nikome nije želio da kaže ništa, jer znači se nije sreo s poslanikom Došao je poslaniku je ja Rasulullah, ovaj čovjek, Abdullah ibn je rekao to i to Hele to. to, kad budem govorio o poukama, šta je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam? Ovo nam je vrlo bitno, braćo. Wallahi, ako ovo samo ponesemo iz ovog dosta će nam biti. Kako poslanik sallallahu alaihi sallam prima vijest? Mi znamo kako je kod nas danas. Kako se šire vijesti. I kako se zavađaju braća. I kako se zavađaju džemati. Kako dolazi do nesporazuma. Do nes... Ista akida, isti put. Ali jedna vijest, jedna vijest ubaci smutnju ko kap, ali zamuti zamutimo. Poslanik s.a.v. iako zna Abdullah ibn Ubeje, dakle muš, uh, nevjerni, munafik, ali kako reaguje? Tri stvari mu spominje ovdje. Kaže, prvo, Zeid, možda si se ti naljutio na njega. Možda je sržba bila u pitanju, pa si ti to prenio. Kaže, nije vallahi, ja Nije vallahi rekao to. Dalje, poslanik se nestaje tu, iako on zna da ovaj govori, a postoji mogućnost da, da nešto slaži, jer čovjek je takav, naljuti se na insana i onda doda što jest i što što nije. Kaže, možda si pogrešno čuo možda si pogrešno čuo. Kaj nisam, vallahi, ja Rasulallah, tako je rekao. Poslanik se ne staje tu, nego kaže, možda ti se to pričinilo. Možda nisi dobro razumio. Vallahi sam dobro razumio, ja Rasulallah. Nije mi se pričinilo, sigurno je tako, sigurno je tako rekao. Nakon toga Allah objavi objavljuje suru Munafiku. Nakon toga Allah Đelešanu objavljuje suru Munafiku. Pouka iz toga. Pogledajte baš iz ovih svih događanja. Prva stvar, iz ovog događaja. Prva stvar. Pogledajte kako se brzo pokazalo ono džahilijetsko osjećanje, pagansko osjećanje kod, kod, kod muhađira i insarija. U jednom trenutku izvukli su sablje. Ali, pogledajte kako se još brže povratilo to kako je iman to brzo, brzo uništio. Dakle, kad ima iman, kad, je jak, kad se čovjek boji Allaha, može se izderati na brata. Može ga uvrijediti. Mogu se čak ne do Allah i potući. Ali nema, ako ima, uistinu ima. Nema šanse da se završi na tom. Da se raziđu. Nego sigurno će jedan od njih doći i popustiti kada i tražiti traži, traži halal. I vratiti se, vratiti se i da nije bilo imana u prsma ashaba, muhađi ensarija, ne bi, se, ne bi se toga dana, u stvari toga dana bi se desilo slično nešto kao na dan Buasa, na dan njihovih bitki i žahilijeta i tako dalje. Vratili bi se, vratili bi se u taj period i pocijepili bi se muslimanskim Dakle, nije problem što ljudi pogriješi. Nije, jer svi ljudi griješi. Kad iziđe iz kolotečnih, problem je se ne vrati. Problem je ako ustraje u greški. To je problem. A kad se vrati brzo, na osnovu svoga imana, koji mu daje impuls za povratak u kolotečinu islama, onda to inšala nije problem. Dalje, uloga Abdullah ibn Ubeje, odnosno munafika. Abdullah ibn Ubeje želi da iskoristi posljednju priliku da cijepa muslimanski saf i da ih podijeli. Pogledajte kako ih dijeli. Da podijeli muslimane na muhađije i na Ensari, na domaće i strane, na domaće i strane, na ove ili one, Dakle, to je i onaj nacionalistički žar. Nacionalistički žar budi, budi kod, kod muslimana. Jer ako se probudi nacionalizam kod muslimana, onda sigurno islam dolazi u drugi, u drugi plan. Islam odlazi u drugi plan. To je vraćao želja danas svih neprijatelja islama i svih munafika. Oni koji nacionalizam naturaju i stavljaju ga iznad vjere, to je cilj. Ili ne razumiju ovu stvar, ovu vjeru, ili su munafici. Ili su munafici. Jer muslimane ništa nije drugo podijelo nego tu, taj nacionalizam. Pogledajte kako su židovi kršćani. Mi stalno o njima govorimo, ali do nas je, do nas je. Oni su svoje, oni stalno spletke pletu, Allah nas uči tome. Međutim, mi ne izlačimo pouku iz toga. Pogledajte kako su Arapi, Ara, Arapi pocijepani kod Nema. Svaka mala državica ili svako selo emirat. Ima svoga princa, ima svoga kralja, ima svoga emira i nema šanse da uđeš tu. I sad, Jordan, Sirija, ali moraš pašiš moraš imati pasoš, ako nemaš pasoš, Allah moraš ući. Muslimani jedni i drugi. Jordan i Saudija, moraš imati pasoš za Saudiju kao, kao musliman. Da te pregleda dobro, bolje nego, bolje, bolje nego kafira. Dakle, to su te spletke njihove. I sad svaka ta državica ima zadovoljna sama sa sobom. I onda izgrađuje ta nekakav nacionalni, odnosno državni interes i tako dalje. I onda kad se to desi, onda su muslimani slabi gotovo. Gotovo. Kako je rekao na jedan čovjek savjetovao svoje sinove na samrti, da im pokaže primjer jedinstva. Kaže, o sinovi, ja vas upozoravam da budete jedinstveni, da budete jedno. Da budete jedno. Jedna pesnica. Pa kaže, primjer toga, donesite mi sedam štapova. Pa ka, sedam štapova jakih, jedan snop. Kaj, hajde neka svako od vas pokuša slomiti taj snop. Niko nije uspio. Niko od njih nije uspio, od sedam sinova. Kaj, hajde sad odvojite taj snop i uzmite, pa jedan po jedan štap slomite. Da vidimo hoćete li moći. I to su onda lahko, lahko uradili, nema problema. Samo kad se razdvoji, sad onda je lahko, lahko to polomiti, lahko slomiti. to upozoravamo na to, na to da, da se to nama ne i zbog toga izvlačimo pouke iz ovoga. Kako je ovo dočekano u muslimanskim radovima? Abdullah ibn Ubej je rekao to što je rekao. Dječak Zaid ibn je rekao to što je rekao. I sada, dolazi do zabune kod muslimana. Kažu neki muslimani, ja Rasulallah, možda, je, možda dječak laži. Kako njemu možeš vjerovati? Možda nije, možda on hoće da ubaci fitnu i smutnju. Međutim, tada je se Zaid ibn povukao. Bilo mu je teško kao dječetu, kao dječaku. Krivo mu bilo, znao da govori istinu. I on se povukao u kuću dok Allah nije objavio suru munafiku. Dok se nije otkrila istinu. Međutim, oni koji su bili, koji su bili potpuno ubijeđeni da je nifak ovoga, ovoga munafika, oni, su, oni, oni nisu, e, nisu puno kolebali oko toga. Hoćemo samo braća da upozorimo na, na, na razboritost ovog dječaka. Wallahi, takvi na danas mladinci trebaju. Ne samo mladinci, nego vođite. Kad bi imali takve vođe, povjerljive, iskane, odane, oni koji čuvaju tajnu, sigurno bi, inša Allah, uspjeli. Ali ne govorim o ljudima, koji, o mladićima koji, koji imaju, koji, koji imamo u svom safu. Dakle, kad bi tako vođe imali, bilo bi dobro jer nasljednici nisu vraćali pažnju na njega, on je iskoristio, iskoristio veliku priliku. Dalje, e, rekli smo da je Resul sallallahu alaihi wasallam spomenuo na tri slučaja. Zatim, poslije toga muslimani se dijeli. Omer radijallahu ta'ala an, međutim, onaj koji je bio ubižen njegov nifak, šta je rekao? Ja Rasulallah, nema sumnje u njegov nifak. Ja Rasulallah, pošalji, pošalji u Bajat ibn Biša da mu osjeće glavu. Šta ovdje primjećujete? Omer govori, ja Rasulallah, pošalji ubadati ibn više da mu, da mu glavu U svim drugim situacijama, kad se, kad se desilo, kad se desilo, kad se radilo munaficima, kad se radilo o nevjernicima, i kad, kad bi neko uvijedi poslanika sallallahu alejhi i ne bi poslušao njegovu naredbu, šta je govorio me? Ja Rasulallah, do, dozvolim da mu glavu. A sad kaže, šalji, ubadati ibn što? Dobro, ali jesi, jesi, ubadati ibn iz istog on je, on je Sarija, on je iz Hazreta. Ali zbog čega nije to tu? Jedan dio. Ali zbog čega Omer nije kazao ja daj da mu ja osjećam glavu. A pa blizu se, ali malo prije smo spomenuli slučaj. Zašto je ovo rekao? Kad malo bolje promotrimo stvar, pred nama će se pojaviti lista primjera razboritosti, pravde i čistote imana koji je posjedovao Omer i koja je bila iznad svake strasti. Znamo da je onaj koji izvao sukob bio njegov sluga Džahđa je Omerov sluga. Dakle, on je muhađir. On je I ako ga Omer ubije, da je Omer to rekao, rekli bi vidi brani muhađire, a napada, napada je se. To je očiti primjer nacionalizma, očiti primjer sektaštva i tako dalje. To Omer neće, nego Omer se izdiže iznad toga. Iznad tog džahilijetskog, to je primjer, primjer istinskog, istinskog imana. Iz, iznad, iznad tog paganskog žara i traži od vođe Hazređa Dakle, od onoga koji je iz tog plemena da ga ubije, a istinski, istinski je mu'min. Drugo vraću, i pored toga što se Abdullah ibn Ubej kleo pred poslanikom, zakleo se, vallahi nisam to rekao, nisam to uradio, ovaj dječak slagao, on je samo izmislio, on hoće da nas posvađa, da nas zavali i tako dalje, da na nas baci ljagu, niko da sahaba mu nije, većina sahaba mu nije vjerovala. Abdullah ibn Ubej. Dakle, šta, to znači? Da se imam čvrstvenim srcem. Stvari su postale jasne. Zna se obilježje monafika. Zna se njihovo djelo, njihovi znaci. Sve, sve, sve je poznato. Sad kad bi se zaklinio, ne znam koliko oni mu neće, oni mu neće vjerovati. Međutim, kad Omer naređe, traži to poslanika poslanika veselem šta kaže poslanik veselem? Ja to neću Omer uraditi, da ne bi rekli, ubija svoje ljude. Ovo poslanik veselem nije rekao da ne bi, da, zbog toga što će se sav pocijepati iznutra. Svi, svi bi se složili da se on ubije, oni koji su bili unutra u safu. Pogledajte dokle, kako poslanik vodi veselne kako vodi umet. Da se otkrije tačno kojemu je munafik i onda kad bi ga ubili muslimani, svi bi bili složni na tome da, treba, da, ga, da ga treba ubiti. Jer je veliki, veliki napasnik, čini je zijed, čini, čini onaj nered među muslimanima. Međutim, to poslanik selen nije želio učiniti, jer nije gledao samo usko na svoj sad. Da ne bi našto, da ne bi, da se ne bi ubasila fitna sa strane. Dakle, sa strane, jer ljudi hoće islam. Islam je došao samo zbog ashaba. Ne bi kazali ni sa strane, vidi ga, ubija svoje ljude. Kako ćemo prihvatiti islam? Znači, nepravedan je. Ovi koji sa strane ne znaju što je nifak. Ne znaju što je Ne znaju kakav je odnos Abdullah ibn Bejasa, Dakle, ne zbog unutrašnjeg cijepanja safa, jer neće se pocijepati. Svi su bili zato da se, da se, da se Ovo je pouka nama. Često puta kod nas, zbog našeg Hamasa, zbog našeg jednog stava, džemat zauzme takav stav i oni ljudi koji su džematu tjeraju emira da to izvršimo. Vidi se da je to dobro za nas. Jest s jedne strane. ona onaj vidi dalje. Ili šura vidi dalje i kare nećemo tako uraditi. Nećemo tako uraditi zbog ne smije se dozvoliti sada pocije pasa i da se ljudi naljute na onoga koji, koji ih vodi. I zbog toga što im on nije otkrije sve detalje, detalje neki, neki, nekog onaj, e, te pozadine. Dalje, Ovdje ću, braće, istaći još na kraju odnos Abdullaha ibn Abdullaha ibn Ubeja. O, ovaj njegov sin, Allahu ta'ala, ashab, dakle, otac vođa munafika, sin mu'min, je potpuno raskrinkao munafike. On je potpuno uništio, da tako kažemo to, sjel, otrovno sjemeni faka u, u redovima muslimana. A kako? zaista veliku ulogu. Došao je, kad je čuo šta je govori njegov otac, i kad je objavljena sura, al munafikun, i kad je rekao zaista će jači istirati slabijeg iz Medine, došao je na kaplju Medine, svi su prošli. Svi su sad ušli u Medinu. On je stajao na kapi Medine, kad se pojavio njegov otac, uhvatio ga je za prsa i rekao, o nevjerniče, ti nećeš ući u Medinu. Dok ti poslanik sa dozvoli. I ti si ponižen, a poslanik je ponos. Ti si slab, a poslanik je ja. I nećeš, nećeš ući i dok poslanik I nije ga pustio dok Muhammed sam je rekao pusti ga. Pusti ga neka ubi Dakle, ovo je samo mogu raditi on kao sin. Zašto? Ne samo zbog toga, ne, samo zbog toga što je sin, nego zbog toga, braćo, što su sve ensarije, i muslimani, i monatici znali da nije bilo većeg dobročinitelja prema ocu od nije bilo sina da je više činio vročinstvo prema oču kao on. I kad je on to uradio, onda nema svi ostaju bez, riječi. Znači, zaista je nema, zaista je pokvarenja, zaista je pokvarenja. Druga stvar, druga stvar, e, samo je on to mogao raditi iz drugog razloga, jer neće mu naći ništa poduzeti kad on to uradi. Jer oni nisu ljubomorni prema njegovom ocu od njega. Oni ga ne vole više, više nego on. On voli više svog oca sigurno od njih. I ljubomorniji prema njemu i teži mu i zbog toga što neće prihvati islam. I kad je on to uradio, mu nazi su samo stali. Nisu mogli da šire svoju fitnu pa da kažu da je neko drugi, da je to Omer uradio, da je to neko drugi da Saba uradio, gotovo nastavio. I na kraju kaže Abdullah ibn Abdullah ibn Ubej, kaže, ja Rasulallah, dozvoli mi da ubijem svoga oca. Dozvoli mi da ga ja ubijem. Kaže, zašto? Kaže, zbog toga ja Rasulallah, ako ga neko drugi ubije, ako ga neko drugi ubije, bojim se, bojim se da sutra kad sretnem toga shava, da, da, ne izvučem sabudu. Dakle, da se ne pojavi u srcu mržnja prema muslimanu, zbog munafika, odnosno zbog ubije. Pogledajte, reče, vallahi, ovo je uistinu veliki ibret. To je to ljudsko. Nemojmo, Islam nikad ne idealizira stvar. Čovjek je čovjek. On je takav kakav jest. Sa svim svojim slabostima, sa svim svojim, sa svim svojim manama. I pogledajte zrelog razmišljanja jednog, jednog, jednog ashaba. Otac mi je munafik i on ga mrzi u ime Allaha, znači on ga mrzi. A dokaz njegove mržnje prema ocu munafiku jeste to što on traži da ga on ubije. Kad ga ja ubijem, bismillah, to ime Allaha Đelešana. Ali, ako ga neko drugi ubije, i taj neko je ubio munafika opet, mu munafika, međutim to je moj otac. I bojim se da se kod mene ne pojave posle toga neka druga osjećanja prema tom muslimanu i da me na taj način šeitan, šeitan, šeitan ne odvede. Dakle, to su, to je velika, velika pouka za nas. Dakle, to su bile neke stvari koje smo želi da spominjemo vezane za nifak i munafike i njihovu ulogu u muslimanskom društvu i ono kako je poslanik sallallahu postupao s njima, postupao s njima da bi da bi nas upozorio i upoznao s tim kako mi treba da se ponašamo prema takvima i kako treba da se čuvamo, čuvamo od nifaka. Posebno vas upozoravam na onaj dio kad smo govorili o Zaidibni Erkamu i kad je prenio vijez da je tako govorio Abdullah pa kako je poslan sa to provjerio? Kako je to, to provjerio? Taj je vrlo, vrlo bitan zbog našeg stanja u kome se mi nalazimo i zbog, i zbog smutnje koja se sije i zbog šetanskih spletki i spletki munafika i svih ostalih nevjernika i da pocijepaju naš saf i da, da spriječe ovu sahvu, alhamdulillah, koja je svakim danas sve vidljivija. Dakle, to je bilo to vezano za predavanje. Ja na kraju molim Allaha da učvrsti naš saf, da nas ujedini oko Kur'ana i sunneta, da svojim našim druženjem ovdje, na ovom mjestu, eh, poveća se naša ljubav da se povećaju dakle te bratske veze, bratske veze među nama, jer zaista bez obzira što, što je bilo nekih falinki vezano za ovaj seminar, nisu došla braća iz Europe i tako dalje, što bi zaista uveličalo, uveličalo taj skup. Međutim, u suštini to ništa ne mijenja na stvari. To ništa ne mijenja na stvari. Da, da je došao po jedan čovjek iz svih tih krajeva, ovo je ipak jedno, jedno, onaj, jedno veliko iskustvo braća se međusobno upoznala, zbližila, jer vidjeli smo, pogledajte zaista, onaj, iz ovog se može izvući velika pouka. Velika pouka. E, bez obzira, dakle, što se desile neke stvari, vidjeli smo da je zaista atmosfera bila islamska. Atmosfera je bila islamska u potpunosti, u potpunosti, iako bi neke stvari bile, dakle, iman to rješava i reguliše na najbolji mogući način. I to je dokaz, to je dokaz vrijednosti Islama. I zaista ništa drugo to ne može učiniti. Haj, haj, ja vas pitam, da li bi se mi, da li bi se mi, da li bi prevalili toliki put i svih krajeva svijeta zbog nekog drugog cilja? Zbog nekog drugog cilja, ne bi sigurno. Nema te cijena da bi mi, da bi mi došli iz Bosne, oni tamo iz Austrije, oni iz Makedonije, oni iz Sanđaka, oni iz Slovenije, da, da dođu, da se iskupe deset ljudi došlo ovdje u, u, tuđu državu, zbog čega? Da se dogovaralo o Dunjaluku, mi smo se dogovorili u Bosni da se radilo o bilo čemu drugom, mogli se dogovoriti nekom bliže, bližom mjestu. Međutim, iskupili smo se ovdje samo radi Allaha Da učimo vjeru, da nam, da, nam to znanje, da nas to znanje poveća iman, poveća iman, a ako, ako budemo naučili istinski šarijat, istinom Allaha Đelešanu sigurno će nam to povećati iman, a s povećanjem imana povećavaju se i dobra djela i inša Allah nagrada kod Allaha je veća. Dakle, ja molim Allah da primjevu naše djelo, ovaj naš hajli posao, i da ovo, upi, da ovo bude na vagi naših dobrih djela na svijednjem danu. I ja vas upozoravam da vi, dakle, ovo naše iskustvo, jedno lijepo iskustvo, ovo bratsko druženje, prenesete i ovu atmosferu sa, ovoga, ovog skupa, prenesete e, dakle, i u Europu, i u džemat, i u, među ovu braću, među ovu braću koja nisu došla, da zaista osjeće, osjete tugu zbog toga što nisu bili prisutni ovdje što je, što za... Ili ne, mora biti, može biti objektivan subjektivan razlog što neko nije došao ovdje, nije to bitno, ali da osjete da osjete tugu što nisu ovdje bili. Kao što su oni u Medini osjetili tugu što nisu bili na tabu. A poslanik sa selem kaže, on ima istu nagradu kao i ovi, jer su srcem bili, srcem bili, srcem bili s nama. Dakle, to će inšala povećati, povećati, pojačati naše veze i učvrstiti, učvrstiti naš srp. I ja vas, braću, upozoravam, zaista mi smo s jednim ciljem ovo uradili, da, da, da onaj, upozoravam vas na nauku, na učenje šarijata, na učenje islama. Ne smije vas šetan zavarati s te strane. Wallahi ne smije. Nema opravdanja, nema posla, nema razloga da ne učiš islam. Ako ne budeš znao islam, prije svega nećeš ti sam znam živjeti kako treba islamski. Druga stvar, nećeš biti uspješan daja, znači nećeš se neće dozivati, pravit ćeš greške, upadat ćeš u velike greške. Zbog toga, zbog toga može biti, može, možeš izazvati kontraefekt kad je u pitanju, kad u pitanju dava. Dakle, učite islam, učite vjeru. Ja ću vam samo navesti primjer kao posticaj za to. Kao posticaj za to. Ja sam, ja sam neko veće navio jedan primjer u dječaka koji dolazi pod imama Malika. Dolazi pod imama Malika. Navišem vam još jedan primjer za kraj. Šta znači učiti ili. Šta znači učiti ili. Pogledajte sada naše braće, alhamdulillah, studenata, ovi koji su završili, koji su završili. Zaista čovjek, mi sad shvatamo tek šta znači istinski ili istinsko znanje. Zaista čovjek kad ima istinsko znanje, kad je bogobojazan, ne boji se da održi predavanje. Evo pogledajte, Arapi se skupljaju ovdje. Ali dolazi, dolazi Hafiz Muhammed ili neko od naših braća i studenta, problema govori. I lijepo ga vallaha slušati. osjeti da je to iskrenost. Osjeti, e, to je jednostavnost samo, ta piše uspjeh, To je jednostavan put a ne imati nekakvu diplomu, imati nešto, a ne imati nikakvo, nikakvo znanje. A pored toga jedno što imaš, ne radiš po tome što, Dakle, kad smo shvatili istinu da moramo učiti. Dakle, spomenuo bi ovaj slučaj, slučaj jednog mladića muslimana koji je živio u Bagdadu. Koji je živio u Bagdadu. Oženio se. Otac mu je kupio novu kuću. I sad imao je veliku želju za ilmu. Imao je veliku želju za ilmu. I onda je razmišljao. Da li da ode u Medinu? Da uči ilm pred imamom Malikom ili da ostane tu tek se oženio? Pa je izabrao ovo prvo. Ostavio je ženu. Ostavio je ženu, ostavio kuću, ostavio to bogatstvo i zaputio se u Medinu da uči kod imama Malika. I svako je jutro prije sabaha, svako jutro prije sabaha dolazio dolazio kod imama Malika da zapiše nekoliko hadisa ovdje. Da zapiše nekoliko hadisa. Jedno jutro je došao i nije mogao dočekati da mu otvori imam Malik vrata pa je zašto pred vratima. Zvao se Ebul Kasim. Molim Allah da se koristimo od ovoga da nam ove stvari, ove pouke, inša Allah, povećaju iman i da ovo nađu na vagi naših dobrih dijela na sudnjem danu i da ovo bude dokaz za nas, ne protiv nas. Amin.